está asomando. Está llegando, está llegando. No sé cómo, pero con este calor pues me enfermo. No sé si es normal, pero bueno. Pero eh, que sé, ahora qué es normal ahora. Mm, por lo menos teño filme. ¿no? <laughs> Bueno, creo que están chegando as pelis de Cannes xa para que as vexamos todas, non? Sí, <laughs> xa acabou o Festival de Cannes, eh, o Festival Galego e o Festival Francés eh, e xa un par de semanas despois xa hai, hai dúas que están nos cines eh, unha da que imos falar hoxe e outra de Wes Anderson eh, Ti viches a nova de Wes Anderson? Non, non a vi, non Es fan de Wes Anderson e eh, Son fan, bastante fan sí. de Wes Ander Anderson, sí Vale, pois pues a ver que, que, que pensas Eu que non son super fan, Ajá. vina e pareceume outra peli de Wes Anderson A ver, eh, mellor é que xa ten como a súa, non sei, etiqueta e fallo de siempre porque sabe que funciona, ¿no? ¿Quién sabe, No sé. Bueno, pero vamos a, por la que hemos falar ¿no? non? Sí, vamos. Un pueblo se compone de varias entidades. Por ejemplo, la parroquia, el ayuntamiento, el teleclub. ¿La película de que hemos falar hoxe está dirigida por Oliver Laxe eh, un director que todo o mundo conhece sí. aquí, eh, uh <laughs> -huh. un director de pais galegos que naceu en Francia e eh, voltou coa súa familia para vivir cando el tiña seis anos a Galiza. Eh, é un nome referente do cine de autor galego grazas a, en parte ás súas viaxes con catro filmes o Festival de Cannes, cos cales gañou catro premios na, nas súas seleccións respectivas. E Marrocos tamén é un lugar moi importante na vida do director, xa que tres das súas catro longametraxes fixéronse neste país. Eh, tamén empezou unha escola para nenos pobres que se chama Daubayed, eh, en Marrocos. Eh, deste proxecto nace a súa primeira película que se chama Todos vos sodes capitáns. A segunda película, eh, Mimo Mimosa, rodose nos Atlas de Marrocos. E é unha fábula sobre un grupo de persoas do pasado cruzando as montañas en mula coa axuda dun tipo de anxo do presente que es guíe Eh, é unha película preciosa, eh, con imaxes atrapantes, que seguramente inspirou para fazer a película da que imos falar hoxe. Eh, a súa terceira era O que arde, eh, a única, por ahora, que está ambientada na, en Galicia, eh, que vai sobre eh, os incendios do, do país, e que tivo moito éxito hai uns anos. Eh, despois eu teño un grupo de amigos que están a mandar moita, moitos reels eh, de, das entrevistas que está fadan, facendo para a súa nova peli, Eh, e é un personaxe, non? Intelectual, algúns dirían un pouco pre prepotente, e segundo el, el mesmo, que ten moitos neuroses e a necesidade de que todo mundo flipa co que faga. Eh, que, bueno, é normal despois de ver o que fai tamén, non? Eh, quizáis é un pouco estereotipo de director europeo crido nestas entrevistas, pero tamén, para mí, é unha persoa que pensa moito antes de falar, que parece moi honesto, moi sincero, incluso se se contradía ás veces, Em, y gracias a esas calidades eh, espirituales, intelectuales, neuroticas, neuróticas, aventureras, tenemos a su nueva peli, eh, otra película con imágenes sublimes, hipnotizantes, alucinantes, y ganadora del premio llorado en la competición oficial de Cannes, Chámese Sirat. Es mi hija. Hace cinco meses que no sabemos nada de ella. Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí. ¿Vosotros vais a ir? ¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga! ¿Nos estáis siguiendo? Este coche no va a pasar. Nos pues vamos a seguir igual. ¿Dónde es la fiesta? Pois Sirat empeza cunha, non sei se unha advertencia, eh, empeza cunha unha frase que sei que aparece no Corán, isto non, non o di na, ao inicio debaixo das, das, das palabras, que di que hai unha ponte eh, tan delgada como un fío e tan afilada como unha espada, non? Que une o ceo e o inferno. E Sirat, eh, eu non quero dicir moito agora aquí, como sempre, pero é que esta película particularmente, dios mío, creo que está super guai ir sen saber nada. E basicamente a premisa é un pai e o seu fillo que van polo deserto marroquí buscando a, a irmá dele, a, bueno, a filla do pai e a irmá do, do neno, non sei como... Bueno, que van buscando a filla eh, que desapareceu e en teoría está de rabe en rabe, non? E, e están a buscando pois, polas raves de, ou raves, depende de como pronunciades, de, que se dan no deserto entre, bueno, eh, basicamente. Basicamente a premisa esta, é unha premisa que parece moi sinxela, non? E a partir dai, bueno, pois, eh, nos embarcamos nunha especie de road movie con, con este pai e este fillo que van buscando isto a, a esta nena e vamos meténdonos cada vez máis na profundidade do deserto, non, digamos. E de fondo sempre temos ecos dunha Terceira Guerra Mundial, dunha parece que Terceira Guerra Mundial, que aparece sempre como sobrevolando a película, pero non sabemos moito máis, non? Nos estamos con eles no deserto nesa, nesa nada, non? Eh, é unha película, claro, Eh, esta premisa é a que sae en todas partes, non? Eh? Eu creo que é necesario que apareza suamente esta premisa porque me parece que é fantástica. O sea, está guai, non necesitas nada máis para chegarte á peli. Entón, non sei, eh, é unha peli que a mí me vai costar moito eh, facer esta primeira parte sen spoilers, porque creo que é super difícil falar desta película sen falar de todo o que acontece nela, non? Entón, eu faría unha especie de aviso, de advertencia a xente que o mellor antes de escoitar este podcast teñen que ver a película, sexa como sexa, porque calquera cosa que podamos dicir para min, non sei se estás de acordo, pode ser un spoiler de algún xeito, vale? Non, non é que o sexa, pero a sensación que te dá, non? Sí. Entón non sei con que te gustaría empezar a ti, Vince, falando dela. Sí, sí, estou de acordo. Creo que sí que podemos decir antes de todo de que paga a pena verla. Uh -huh, totalmente, que, totalmente. <laughs> Si non queres saber nada, apaga o podcast da hora mesmo e, e busca entradas. Uh -huh. E despois podes volver e escoitar o que temos que decir. Um, pero se total, porque eu, a verdade que non sabía moito. Uh, uh eu só sabía iso, que iba de, de un pai un fío que estaban buscando unha persoa desaparecida no, no deserto. E eu sí que son fan de, de Lache. Uh -huh. um, Mimosas pareceume unha película bellísima e hai imaxes no que arde ao principio que os eucaliptos, eh, os incendios que, que nunca te vas a esquecer. eh, pero sí que creo que podes decir que son pelis un pouco lentas. Uh -huh. eh, así que eu entrei na sala de, de Sirat pensando, bueno, traballei todo o día, dura dúas horas, eh, a ver a que tal, a ver se si non me <laughs> quedo dormido, que, que as veces paso, desgraciadamente. E, bueno, non ten nada que ver eh, o nivel iso de <laughs> te perdes totalmente, non sabes que está pasando, nunca pensei no tempo en ningún momento, un canto tempo levaban a sala, uh -huh. eh, estás ah, atrapado ali, no cine. Estás no deserto con el, non? Sí, Estás... sí, sí. Eu fíxate, non ten absolutamente nada que ver, pero fí... pensei tamén en, en Dune, non? E agora pensando sí. nela porque tamén estaba no deserto de outra forma radicalmente diferente, está máis real, máis realista, non? Pero eu perdimo no deserto con eles e, e creo que nos pasou a todas as persoas da sala, porque cando rematou a peli, moitísimas veces a xente levántase e marcha, non? E aquí eu creo que o 90% quedamos no sillón en plan de, uf, sí, como volvo agora ao mundo real? Que como <laughs> sí. fago agora para, non? Para sí. para sobrelevar isto que acabo de ver, non? E, e é como, eso pareceme que é unha peli brutal, porque conseguir eso a día de hoxe, que xa estamos como bombardeadas constantemente, non? Con, mm -hmm. con vídeos e películas, sí. conseguir eso, ¡pua! Sí. impresionante. Estaba pensando que hai pouca, poucos eventos de cine que tes que ir ver, mm -hmm. non? O sea, igual, eu pensei en Dune tamén, porque é como unha peli épica, mm -hmm. que tes que ver no cine. Pensei en The Substance tamén, porque tamén foi... Bueno, máis ben o nivel de tolería, non? De que acabo de ver, <laughs> que está pasando? <laughs> que un, un moi guai de compartir na sala con máis xente. Sí. Eh, e despois igual tamén o Brutalista, non? Unha peli que dura case 4 horas mm. eh, con imaxas, a mí, como cine en maiúscula, mm -huh. non? E iso que é eh, Sirat. E, bueno, fixamos algo que non adoitamos facer, que podemos verla en, nas cancelas, sí Bueno, por un lado eh, porque no, no quedaban entradas en no, no ni no Multicines, que muy, muy bien. Y por otro lado porque a verdad es que paga pena verla na pantalla máis grande que exista el mundo. Y con sonido envolvente. Y con sonido Boa. tamén. Mm. Eh, que é unha experiencia de cine total. Uh -huh. Bueno, e un pouco falamos agora de Dune, de The Substance. Tamén me lembro a... Creo que una unha mestura de cine de autor europeo e pelis de aventuras. Eh, creo que varias persoas falan, de, de, dixemos despois de vela que, que nos lembrou un pouco a Mad Max. Sí, así a mí, no? a mí lembroume moito a Mad Max, un Mad Max como mm, eh, eso, outra vez, non? Máis realista que podría pasar, pero non deixa de ser un Mad Max, non? De xente que sobrevive no deserto con coches enormes tamén, sí. como en Mad Max, non? E tamén con tolemia, como en Mad Max, non? Sí. Como, creo que dixeche ti, non? Que era a mellor película de Mad Max que viches moito sí, tempo. con ¿no? diferencia, <laughs> sí, con diferencia. As, as dúas novas que fixeron, bueno, uh, están ben, eh, pero, pero sí, esta é moito máis realista. E o que ves, o sea, eh, tamén, bueno, lembrome a, a outros películas, el mesmo dixo en entrevistas que está un pouco inspirada en eh, Carga Maldita, que en inglés é Sorcerer, que é unha peli de William Friedkin que fixo uh -huh. o, o Exorcista, que uh, o sea, foi que non, non tivo nada de éxito no seu día, que é un remake de O Salario do Medo de Henri Georges Clouzot, un director francés eh, que vai de homes que están traballando na América Latina con camións enormes que teño que hai un incendio nunha mina de, bueno, é que non sei moi ben o vocabulario, unha mina de petróleo, un Ajá, unha onde onde onde sacan o petróleo? Onde o petróleo? Ah, unha u Bueno, da igual, imos dicir bueno, unha mina de petróleo porque non me Unha mina de petróleo. <laughs> hai unha extracción de petróleo, non sei. Iso, e e teñen que cruzar por terreos imposibles de pasar en avión ou de aterrizar en avión con camións enormes con explosivos. Uh -huh. E si uh, chocan con algo o si bota demasiado vehículo, explota el vehículo. Así que estás en momento de suspense todo el rato pensando, bueno, igual va a estopar todo en cualquier momento. Em, después también Mad Max. Em, y después también faló de Easy Rider, ¿no? De hacer este, este road movie em, con raveros no lugar de hippies, pero... Sí, de, de feito, aparte, o sea, os raveros é brutal, non? Porque ata onde eu sei son raveros, realmente, son raveros. non? Non son actores nin actrices. Eh, e a mí, por exemplo, eh, levoume moito a, a cando iba de rave eu mesma, non? Porque sí que tens esa sensación dunha liberdade, dunha, dun estilo de vida que non existe en outras zonas, o sea, na vida real, entre comiñas, quero dicir, porque que é a vida real, non? Pero quero dicir, no teu día a día, non? E, e sí que está guai ver, porque ao principio tives esa rave ves como son e, e de algún xeito son como piratas, non? Porque atalles sí. faltan trozos de corpo, sí. non? Porque un non ten brazo, outro non ten perna. O sea, son piratas, son xente que está fora da sociedade e que sí. non quere saber nada da sociedade, non? A min, por exemplo, gustame o momento non que están escoitando a radio e están escoitando que explota a Terceira Guerra Mundial e un deles di non quero e apaga a radio, non? Sí. Porque eles non queren saber nada, eles están no seu mundo e, e está ben, eles están viven así, non? Sí. E son uns actorazos para sí. ser simplemente xente que non o sea, vamos a ver, eu te lo crees, non? Perfectamente. E además vas con eles e non sei, é como, sobre todo falábamos cando saíamos do cine, unha delas, eh, non me acordo como se chamaba, eh. eh Jade ou Kid? Ah, pois, pues, pues Jade. Bueno, pois pues Jade é impresionante como fai, non? E as, os sentimentos, xa, cando, cando pasan cousas, a forma na que estoupan e a forma na que representan todo o que sinten por dentro como brutal, non? E, mm. e a combinación é de eles cos actores, bueno, co actor principal, o pai, que, que sí que é un actor, non? Mm. E que el mismo dixo que este que gravar isto foi como fascinante, non? Porque foi totalmente diferente a outras cousas que que grabou, non? E non sei, e ata o neno o fai super ben. Non sí, sei, sí. é que decir eh, que Creo que é a primeira vez que Elasi traballa con un actor real, que é Sergi López, uh -huh. que fai de Luis o pai, eh, que é increíble, que ten unha cara tan increíblemente sí. empática que me abraia que é o mesmo actor que fixo do fío de puto monstruoso de, do labirinto do fauno. Sí, eh, sí, Móstrate aquí... que, que ten un montón de ranco. Eh. Sí, sí, eh, porque eh... aparte con caras, a veces non di nada, e simplemente coas caras que pon te desgarras por sí, dentro, sí. é como wow. No, no, pero é, é un actorazo. Despois tes, efectivamente, esa outra xente que son raperos de verdade, que mm, dixo en unha entrevista que estaba pensando en facer un documental porque eh, a súa directora de vestiario foi a Raves de Verdade a buscar xente <laughs> e a gravarlles e de explicarlles a película e, bueno, a ver ah. o que opinaban e a buscar xente así. Despois, uh, Home Biggie, eh, uh -huh. que ville falta un brazo, un brazo sí. é un amigo de verdade de Lash dende hai anos. yeah. Así que sí que son raperos de verdade. Eh, E, bueno, eu tive muchos Raves, entón. Eu, sí. eu nunca, eu sí, en Nebraska hai pouca rave, teño que decir. eh, <laughs> moi pouca. <laughs> Eh, E nunca consumín drogas, son unha persona bastante aburrida nese sentido. Bueno, eh, pero aquí sí que te meten a rave. Sí, eh, sí. Coa xente e coa música e coa vibración do sonido Dios, que eu creo que todo o mundo está na sala sí, eu ao principio estaba movendo bailando. a cabeza <laughs> movendo o corpo e, e todo que, que te mete ali é maravilloso eh, despois tamén creo que sintes empatía e comprensión co mundo dos raveros. Eh, non, moita xente pensaría, ai, bueno, esa xente que está por ali bailando, que non fai nada, que toma drogas e... Non? O sea, que, que, que, que coño pues, fan, non sei. Eh, pero bueno, especialmente nun momento histórico no que vivimos, o que diste que parece que hai unha terceira guerra mundial na, película que abandona a sociedade, mm. non? E un pouco en, eh, fácil empat eh, emp empatizar con eles <laughs> y entender que es como, bueno, nada, mm, me marcho de aquí, eh, escápome do mundo capitalista, materialista, globalización y todo, y póñome a sentir las vibraciones y bailar y perderme, no sé. Na, na inmensidade do deserto, non? Sí. Sí, de feito eu na Rabes teño coñecido xente moi interesante neste sentido, porque a ver, hai de todo, obviamente, tamén, pero hai xente que toma moi en serio este estilo de vida e que realmente crean sociedades en miniatura, como fai esta xente, e viven co seu, sen necesidade de nada, non? Compartindo todo, non? Como decían tamén aí de que ten que compartir a comida entre todos, porque ao final deixan que o pai e o fillo se unan, non? A súa, a súa caravana para buscar a, a filla, non? E ao final isto non deixa de ser, vale, te vamos a deixar, pero tes que aceptar unha serie de normas, non? Que hai nesta sociedade nosa. Mm. Non sei, a verdade é que... Mm, consigue, é que o consigue todo moi ben e a música, uf, é que a música é impresionante, porque sen a música probablemente a película non sería tampouco, mm. non teria esa forza que ten, non? Porque sí. a música vaise movendo co que pasa na peli mm. e ti vas dicindo, ah, primeiro estás chin, chin, chin, e bailando sí. en plan, guau, con mola esta música e de <laughs> repente <laughs> empezou a pasar cousas empezas a, a subir por aquí a música e ao final vomitas música case, non? É como, <laughs> dios, por favor dame un respiro sí, A ver, que non sei como sería estar na sala de ao lado da película, porque Ostra. eu sinto que a música de Sirat uh, eh, Ostra, sí, no sé, peta. Que, casi parece que está vibrando no mundo inteiro así que non, sí, non sí, sei sí, sí. Um, E, eh, e eh, bueno, tamén é unha película que, que conta moito con imaxes, o sea, uh -huh. hai moi pouco diálogo. E eh, como todas as pelis de Oliver Lash, uh -huh. un director moi visual, eh, un dos, dos directores visuais máis impresionantes de, no? dos, dos últimos anos. Eh, iso un pouco que dixen antes, o que me parece tan guai é que crea escenas de suspense tan intensos, tan intensas que e faino todo con camiones que están pasando por eh, carreteras de verdad, de, por área de verdad. De, seguramente usaron algo de efectos especiales, ¿no? Pero las ah, últimas películas de Mad Max, lo que menos me gustó fue que usan tantos filtros coacor que no parece real, que sí que hay algo de efectos especiales. También fan muchos stunts uh -huh. impresionantes nas peles de Mad Max, pero aquí eu creo que todo que fan, menos un par de cousas, fixeron de verdade, cruzar un río, subir unha pista, non sei. Sé. E, eh, e estás ali agarrado <laughs> a butaca <laughs> mirando cada segundo e sei que a última peli de Misión Imposible acaba de sair eh, a semana pasada hai dúas ou así eh, eu, a verdade é que non sou moi fan de Tom Cruise así que non as vin e todo o mundo fala do, dos stunts que fai Tom Cruise que está saindo dun cohete, eu que sei pero sorprenderíame moitos que se ti sentes, sintes tanta tensión nestas pelis co, como honesta, como en sea, eu supoño que... Non, eu estiven tan tenso <laughs> todo o rato nesa película que, que non sei, non é moi comparable con outras películas. Non, non, non é imposible de comparar, é imposible de comparar. Mm. Eu creo que fai séculos que unha peli non me fai sentir o que me fixo esta película. Yeah. Pero que, de verdad, eh? E estiven días pensando nela e aínda penso agora nela. E creo que é unha peli que non vou esquecer na vida, eh? O sí. sea, non, creo que non, vai ser imposible. E mm, Bueno, e despois claro, os planos son incribles. Creo que creo que aparte, non sei, me dá a sensación de que Laxe ten algún tipo de amor por coches de noite, porque hai un plano que se parece moitísimo ao dos eh, eh camións cos eucaliptos de noite en en, en o que arde. Sí, non sei se te decataxe A primeira escena, non? Eh, eh, sí, e sí eh, e digo, vale, mía, este, este home encanta, yo, non, este rollo. E da igual, todo, eh, que todo é como, uf, non sei, sí, Dios, sí. non sei. Tamén eh, neste momento, non, de cando hai un holograma que se reflexa nunha sí. montaña e que é como unha escaleira, que supoño que todo, todo ten o seu, o sea, o seu significado aí, non? Porque ao final ten sentido esa escaleira, non? E tal, e e non sei, todo sube e todo, buah, non sei. É que é que nada, é que non hai nada, non Sí, y, y, y, bueno, por un lado, ¿no? Esta película de aventura, de, uh -huh. de ver stands impresionantes, pero después también es muy hipnotizante, misteriosa. Parece que todo pasa en un limbo, ¿no? Que, uh -huh. que por, por, el título Sirat, Sirat, que ya sería al principio qué significa. Así que también tiene este lado de... Él siempre decía que quería hacer más... Que, facía, que, que hacían falta más películas esotéricas, ¿no? Eh, o difíciles de entender E hai este lado de aventura, pero es tamén hai este lado que te fai pensar en no que significa todo. É que para min vai movéndose, non? Pasamos dunha aventura convencional, dunha road trip a ao misticismo máis absoluto e ao final eu creo que o que fai Laxe non sei, pero eu para min toca como millóns de temas que nos están afectando a día de hoxe e o fai dunha forma que realmente non os toca, realmente, simplemente mm. ti os ves a través de eso que, que te está ensinando e non te, o sea, é maravilloso porque claro, falaba outro día cun amigo que tamén a viu, que de feito me dixo como non me avisache, dios mío, sabes, pero claro, eh, sabes como moi moi removido por dentro, non, con esta peli. Eh, eu dixen, porque eu quero que vayas a velas, sabes, quero que todo mundo vaya a velas sen saber nada, non? E, e eso, e me comentaba que que pensaba que moita xente igual non comprendeu a película, non? Porque é unha película complicada de entender e que ao final eh, unha parte da mensaxe igual para xente que que ou igual temos máis dentro pois estas preocupacións e eh, habemos, non? E que el decía que moita outra xente igual non entendeu nada, non? E eu digo, pois non sei, porque realmente, aínda que non entendas nada, aínda que non entendas a mensaxe, tampouco sabemos que mensaxe quere lanzar Laxe, igual son moitas, non? Sí. Eh, algo te queda, e, e te queda aquí, e é imposible que non te afecte de algún xeito, aínda que non entendas exactamente que te quere dicir Laxe, non? É unha peli que podes vela buscando o misticismo que ten, ou podes vela como unha peli de aventuras, na que pasan cousas e que saes dali dicindo wow, non? Non sei, el dicía isto, non sei, eu creo que todo o mundo de algún xeito lle ten que, que entrar porque é unha peli, non sei, dame a sensación, vaya. Bueno, sí, eu, creo. Eh, a ver, polo <laughs> menos vas disfrutar da parte de aventura e creo que é imposible que non te, te que, que non te toquen incluso a nivel físico <laughs> sí, por, sí, as no. cousas que pasan. Total despois de que igual moita xente non vai entender o que está pasando, bueno, o que dixeres ti, eu non estou 100% seguro o que penso eu de moitas cousas da película. Non teño hipótesis de, de o que penso eu que queira decir Lashe, pero creo que iso é a maravilla, a maravilla da película que cada persoa podría sair con coa súa idea do que o que nos está intentando comunicar e conversar do que nos está intentando comunicar. Pero é verdade que non é unha peli que pode ver todo o mundo. Mm. Os meus pais non poden ver esta película. Eh, eu, eu creo que tens que entrar sabendo que tens que pensar, tens que, non sei, abrir a mente e comunicarte ti coa película, non é simplemente entretenimiento. No, está claro. Bueno, e xa falaremos no spoiler, pero para min teria, diría, o sea, non a pode ver todo o mundo, non, efectivamente. No, Por no. moitas cousas, eh? Non sí. pero bueno. Sí. Bueno, imos entón aos, ao veredicto. Sí. Eh, bueno, para mí é unha película delirante, ambigua, evocadora, grandilocuente e tamén moi entretida, sobre todo. Eh, é unha experiencia cinema, cinematográfica das que poucas hai de ano en ano. Um, eh, igual unha película ou, ou, do, ou dúas ou ano che fai sentir así, ou ter unha experiencia así, tan visceral e, e, e física, eh, pero ao mesmo tempo emocional e mental. Eh, faite pensar, sentir, reaccionar e de algún xeito creer como no Deus que é o cine, non sei, uh -huh. como é bastante espiritual a película tamén. Sei que hai críticas de xente que di como, bueno, non é moi realista o de que un pai vai levar o seu fío ao deserto así, e despois, bueno, o que dixemos antes que non, non é unha película para todo o mundo, uh -huh. é unha película que moita xente está dicindo que é moi cruel, uh -huh. que é verdade, tanto sí, sí, é cruel sí, sí, sí. para o espectador como para os personaxes. Sí, sí, sí. Eh, así que creo que, bueno, a, min gustoume igual, gustoume moitísimo. Eh, para min é igual a película do ano ata ahora. Uh -huh. E, e entendo as críticas que hai, pero a verdade é que non, non estou de acordo, non sei. Para min foi tan guai que, uh -huh. que xa está, non sei. Para min igual. Para min é que foi, creo que a, a película máis alucinante que vi en moito tempo e a que máis me fixo sentir. E E eu pasei no mal por momentos, o sea, é dicir, non é unha peli que se pasa ben, é unha viaxe jodida, as cousas como son, pero todo mal que se pasa eh, queda como un pozo de dicir que ben que a vin e que ben que pasei esta viaxe a pesar de todo, sabes? Si é como que eu, creo que este cine, eu eh, creo que o dixo el, que eh, fan falta máis películas que te fagan sentir o que non te fai sentir ás veces a vida, non? Como que te saquen o que tes dentro, non? E, e eu creo que é, é certo e esta peli a pesar da súa dureza e a pesar do tema que ten, para xente como a min, que, que teño tamén pois, ansiedades e pensamentos a veces intrusivos con certos temas, axúdame, sin embargo, porque ti ves que hai outra xente que, que comparte preocupación, e que comparte pois, un misticismo que o mellor é necesario que compartamos máis para que mellor as cousas, non? Entón, para min, non sei, eh, foi impresionante. Non teño... Pero non é, é certo que non é para todos os públicos, e eu hai xente que igual diría que vaya con cuidado vela, pero... Sí. Pero é un peliculón. Pero bueno, sí, si podes aguantarla, a verla... Eu, eu volvería esta semana a verla. Fua, sí, é <laughs> impresionante. Eh? Tenía ganas de volver verla, así que... Bueno, xa sabedes que agora veñen os spoilers, son uns spoilers enormes, o sea que se que se queres ver a peli, agora mellor sí. apaga o sí, podcast. Sí, sí, sí, apaga, apaga, si non viches a peli. Bueno, Vince, con que queres empezar entón cos spoilers? Eh, no sé, bueno, por si acaso alguén sigue, eh, non imos dicir os spoilers enormes. Vale, <laughs> vale ok, no sé, vale, imos ir Para que lles a tempo para imos apagar o podcast. Pouco, para, eh, eh, non sei, eh, eu creo que o final... Bueno, o sea, que é un spoiler grande, eu que sei. Pero mm, que a peli vai de atopar, non sei, un paz interior casi a pesar de todas as merdas que te pon pasar na vida. E de que tes cero control sobre a túa <laughs> vida, no? Ti pensas que estás facendo unha cousa, como buscar a túa filla, acabas bueno, ahora bueno, sí, decir, eh, apagas apaga se non se non, non bichas a peli, acabas matando o teu outro fío, bueno, bueno matando, acaba morrendo. morrendo. Uh -huh. Outro fío Um, así que, que, que tens cero control. Cero control. E despois, en calquer momento, podes explotar por unha mina no deserto. <laughs> así que... Claro, para min, eh, non sei se tanto que tamén, que no, temos cero control sobre a nosa vida, como que non podemos fuxir do que acontece no mundo. Da igual o que fagamos. É dicir, no mundo exterior hai unha guerra, está explotando todo, e ti queres ignoralo, queres de vivir na tua sociedade propia, pero a morte te persigue igual, non? E, e ao final podemos loitar e podemos ignorar o que acontece ao noso redor, pero para min de algún xeito representa que igual non é o que quere representar Laxe. Eu que sentín eu foi, vale, non queres saber nada, apagas a radio, fuxes, te vas ao medio do deserto, pero as minas te atopan igual e a morte atópate igual, non? E ao final é unha catástrofe, non? Porque de, da xente que hai acaban vivos menos da metade ou a metade xusta, non sei cantos quedan ao final. Sí, poucos. Eh, creo que eran sete, caban tres vivos, caban me parece, non? Tres, sí. E, e dunha forma que, que como morre a xente nas guerras, con minas, non? Quitando o neno, que, bueno, uf, ah, creo que a morte do neno, creo que a, o momento da... Creo que casi ensayo, o sea, de verdad, me estaba encantando, pero a ansiedade que empecé a sentir foi rollo, por favor, por favor, por favor, salgo, que teño que sair daqui, dixe, non, Elena, respira e aguanta, porque é un peliculón, pero, oh, Dios mío, sabes, cando se cae polo barranco. Sí non sei. Entón para min é como que representa moitas cousas e tamén o o, o, o a, a, a catástrofe que, que se nos pode unir en riba, non? É, é como, para min é unha peli moi actual porque fala de, de que todo nos rodea e que todo, e que efectivamente, o que dis ti, non, non temos control, podemos pensar que, que está, nosa vida está indo moi ben e que estamos facendo o imposible para estar ben e non sei que, e de repente te cae o fillo polo barranco e despois te vas a drogarte para olvidar e te metes nun campo de minas e é como <laughs> Dios, sabes? E, eh. e non sei, e é como non sei. Eu sentina como moi intensa neste sentido, sí. non sei. Pero ao mesmo tempo creo que Laxe sí que que bueno, que nos mostra que o xeito de de vivir esos momentos históricos eh, como fan os raveros que, que, que bueno, que o fan ben, non uh -huh, sei, sí, sí. que igual, non sei, que, que ve sentido, mo, moito sentido no, no que fan, eh, claro que non podes escapar do que está pasando, pero podes decidir reaccionar así, <laughs> de como... Vale, no, sí, no podes, sí. E creo que mostra moito respecto pola súa forma de vida, Um... Non, obviamente, eu non digo como unha crítica ao Ravero, sollo. Eh? Eu me sí, refiro sí. máis ben que ti estás facendo o imposible para fuxir dunha situación que a mm. sociedade externa está impoñendo sobre ti, que é unha guerra que ti non queres, que ti non a buscache, que non está polos teus intereses, ti queres mm. vivir, ti queres ser feliz, pero por desgraza as merdas nos persiguen, non? E ao mm. final mm Eh, o problema que teñen as guerras para min, eh, por, por eso para min é profundamente antibelicista esta película, non sei se é a súa intención, pero porque a, pe, a pesar de que ti fuxes, a pesar de que non queres saber nada, de que non queres loitar, que non queres estar aí, eso te rebota de alguna forma. Xa sei que non é mm. así, porque bueno, a película non ten en principio nada que ver, pero para min representa un pouco iso de que que merda este mundo, non? Que ti queres vivir ben, que ti queres ser feliz, que ti estás buscando a tua filla, que ti coñeces a unha xente coa que poderías vivir no medio do deserto, pero a, o mundo te quere mm. destrozar igual, non? Entón, as guerras, por moito que ti non queiras e fuxas, destrozan o que está ao teu arredor, non? Entón, para min, erse un pouco, que non sei se é o que quere, pero a min, eu mm. salín da peli un pouco con esa sensación. Sí, eu creo que incluso non sendo a guerra, non? Pero as merdas... Sí, en xeral, sí, cal, ser... calquera cousa, non? Que te, que te destroza por dentro. Pode ser a morte dun fío, mm. pode ser unha guerra, pode ser, non sei, calquera tontería que ti tes deserto, na tua cabeza. No? E o deserto que ao final é casi como un eh, personaxe, non? Que tamén ah, está sí, aí... Sí, sí, sí. Pero creo que vai sobre, non sei, bueno, el xa dixo en varias entrevistas tamén que leva deprimido dende os seis anos sí. ou algo así, por iso fai cine. Creo que vai un pouco de iso, como, vale, calquera cousa me parece é moi exagerado, non? Que explota tanta xente que, que morre un fío por un barranco. Mm pero de que calquera merda que tites na, vi na túa vida creo que nos mostra, <laughs> bueno, por un lado o país está en shock total sí, total pero de como podes seguir adiante a pesar de todas as merdas que te pasan e igual, o mellor xeito bueno, creo que si teño unha crítica da película que hai unha parte bastante, un pouco obvia de que el cruza o deserto e de, despois outro intenta seguilo e explota porque está super no nervioso e tal, ansioso e despois o pai dixo, bueno, eu crucei porque non está pensando en nada. Como vale, xa, bueno. Xa, xa pillamos. Como moi obvio. <laughs> Pero bueno, esa idea, ¿no? De que tens que deixar de pensar en que podes controlar algo e simplemente seguir sí, sí. e <laughs> aceptar o que pasa. E tamén ter como apoio, non? Porque eu creo que o pai pode sobrevivir a morte do seu fillo porque a xente o acolle, durmen con el. O sea, é como, tamén. non? Ese rollo de si que... Se non fora para el, non claro, estaría vivo. Ese claro. rollo de que porque el por él, quería morrer. Despois diso, lógicamente, o estado de xoque que ten é brutal, sí. non? E, e é como ese rollo tamén de que estamos esquecendo que necesitamos apoio dos demais e que necesitamos falar as cousas e que e ter un acollemento, non? De mm. que ten tantas cousas e despois tamén está o rollo místico, non tamén, porque a mm. peli pasa de ser algo normal a, a irse ata o final a música é como que parece que xa non estás vivo. A mí dame a sensación ao final incluso coa música que están todos mortos e que o mm. e que parece que o deserto se converteu nun ceo, nunha especie de limbo extraño e non sei, non é como... No, eu creo que unha desas pelis que podréis dicir que todo é unha metáfora, sí, non? De que están no mundo real, non están no mundo real, están no inferno, están no sirate entre o inferno e, e o ceo. Eh, despois acaban nun tren e onde vai, onde vai este tren ao final? Están en camiño ao ceo, están <laughs> simplemente segui, siguen adiante. Um, eh, sí, non é unha película literal <laughs> en, no, en sentido, no? Home, para empezar a filla desaparece. Iso que me lembrou a La aventura de Antonioni. Eh, no, no, no. bichos ai, maravillosa. Eh, eh, vai de unha rapaz que desaparece E pola metade da peli daste conta que xa non están buscando a rapaza <laughs> Que van a máis de outra cousa, Como ¿no? aquí sí, sí, sí. Eh, E bueno, por iso tampouco o mencionei antes Pero vai, vai de cine de autor tamén europeo Como Orfeo Non sei se viches esta, é unha peli de Jacques Cousteau uh, Dos anos 50, penso de, no, do, da, do mito de Orfeo Que vai buscar a súa muller eh, no inferno que, que perdeu Eh, e bueno, sí, parece un pouco así, que non está no, no, no noso mundo. O deserto xa non parece o noso mundo, parece outro planeta. Eh, non sei. Sí, impresionante. Eh. <laughs> bueno, podríamos falar eternamente, creo, desta peli, non? Porque é unha peli que dá... Pff, que poderíamos falar, eu creo que podría falar, sobre todo porque eu necesito falar desta sí, peli, sabes? Sí, como sí. que sabes do cine necesitas. E creo que cada persoa ten a súa interpretación sí. tamén. E eu supoño que para Laxe todas terán algo de verdade, sabes? Porque eu sí. creo que é unha peli que ti tes que sentir segundo no momento no que esteas ti na túa sí. vida e segundo as preocupacións que ti te, que ti tes ou segundo que ti o misticismo que ti teñas na túa vida, non se dá a sensación que é unha peli que pode ser pff, interpretada de tantas maneiras que non ten sentido buscar sí. unha interpretación real, non? Mm. Pero bueno, eu creo que deberíamos xa deixalo por hoxe porque é moi longo, pero podríamos falar eternamente. <laughs> se, sí, sí. alguén quere comentar algo sobre Sirat eh, nos comentarios de, do Instagram adiante porque dá para sí. moito. Pero sen spoilers, por favor. Eso, sí. que se non lle estropeades a película xa. Sí. Bueno, pois pues despedímonos. Despedímonos. Eh, xa está, supoño que non volveremos, a... o sea, non hai pelis así todas as semanas. A no, ver que tal a próxima. A, próxima non vai ser tan <laughs> intensa, supoño. Bueno. O quen sabe. Quen sabe. Pero bueno, a ver esta, se hai sorte. Eh, bueno, esta tivo, non tivo sangue en sí. No. <laughs> sangue non hubo. <laughs> E nada, pois escoitaches ata aquí, moitísimas grazas como sempre, e vémonos no próximo Teleclube. Chao, chao.